Care nebeski utešitelju duše istine koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, od dobara i dao oči života, dođu, seli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče, blagoslovi. Molitva nas, sveti otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.

situacija na koju ne ilazimo, evo sve češće, a koja nekako daje, odnosno izaziva poseban doživljaj, izaziva stvaranje određenih duhovnih stanja, e, jeste i taj strahoviti kontrast na koji najlazimo između carstva Božijeg, carstva svjetlosti i carstva tame. Jedan od otaca naše crkve govorio nam je da prilikom obavljanja svete tajne ispovijesti, provodeći po nekoliko časova i onako primoran, da tako kažemo, ali u onom blagoslovenom smislu, dakle po slobodnoj volji, i trudeći se radi slave Božje i radi spasenja bližnjih, provodio je dosta vremena pred svetim evanđeljem i krstom gospodnjim, svetim raspećem pred kojim se sveta tajna pokajanja obavlja, odnosno pred kojim se pokajanje prinosi. Ili ako hoćete, ono gdje mi najviše griješimo i u odnosu na koga griješimo, dakle na riječ Božju i na stradanje gospodnje. Pa onda, vrlo često slušajući šta ljudi govore, a manje više svi dolaze jer imaju potrebu, imaju problem i traže rešenje. Međutim, veliki broj njih nije još uvijek dovoljno svjestan problema, njegove dubine i uzroka, a samim tim i ne traži na dobar način, iako je rešenje tu, pred njim, nad njegovom glavom. Iako je rešenje cjelivao, cjelivajući sveto evanđelje i časni krst, međutim, čim se usne odvoje od časnog krsta i od svetog evanđelja, praktično u istom tom trenutku stvara se, odnosno obnavlja onaj jaz, onaj vakum između čovjeka i Boga. I onda počinju razne priče, razne teme, razni problemi. Međutim, vrlo rijetko, izuzetno rijetko, da se pokajnik i njegova ranjena duša vezuju odnosno hvataju za krst gospodnji i za riječ Božiju. Uglavnom to budu neka lutanja, neka širenja teme i prostora i zato mnogi i ne izađu utješeni. A ovaj naš sveštenik gledajući u krst gospodnji i u sveto evanđelje jednom pa drugi put pa kroz proticanje jednog, drugog, trećeg, četvrtog, petog sata pa onda u sledećem terminu za ispovijest pa opet tako i tako primijetio je da postoji veliki problem da mnogima ništa nije jasno Iako ne bi trebalo tako da bude, jer Gospod je zaista došao, Spasitelj je zaista postao čovjek i time se potpuno približio svakom čovjeku, ili ako hoćete na širem planu, približio se ljudskoj prirodi do te mjere da se sjedinio sa njom i ona je postala dio njegove ipostasije. Jer sin Boži, braće i sestre, jedinorodni sin Boži, obratite pažnju na to, on je postao čovjek. On je primio našu prirodu, dakle približio se, sjedinio se i ona je postala dio njegove ipostasi. Dakle, on je od tog trenutka čovjek do dana današnjeg. I u ovom trenutku dok mi ljudi tražimo rešenje, rešenje je u njemu. Naša ljudska priroda ima potrebe i one sve, bez izuzetka, naravno one blagoslovene, mogu biti ispunjene i zadovoljene jedino u njemu. A kroz njega mi ne primamo ljudsku energiju. Znate, oni uzaludni poljupci, šta sve čovjek ne cijeljiva, koga sve mi nismo ljubili. Znate ono traženje usnama drugoga. Međutim, potrebe prirode nisu zadovoljene i dalje postoji problem. Međutim, usne koje cjelivaju njegovo tijelo usne koje ispijaju njegov život, primajući njegovu krv, one primaju sve ono što je našoj prirodi potrebno. Ili kako se to kaže u onoj molitvi koju nas je on sam naučio, hleb naš e, najpotrebniji, nasušni, Sve je to u njemu sadržano i sve to i danas imamo u našoj svetoj crkvi. Međutim, opet ponavljamo i podsjećamo se na iskustvo ovog našeg oca, sveštenika, koji primjećuje da narod to nekako ne razumije, ne vidi, ne osjeća, negdje sluti, ali nije to dovoljno jasno. I kao tako ne može biti dovoljno, jer mora biti jasno. Mora se kosnuti srca. Jedan od uzroka zašto to tako biva jeste neznanje. Evo baš ovih dana naš arhijerej, mitropolit Amfilohije, služeći božanstvenom liturgijom, pređosvećenih darova, petak, u pastirskoj besedi osvrnuo se još jednom, kako reče, podsjetio i sebe i nas, da postoji jedan veliki problem, a to je neupućenost naroda u tajnu crkve. Vidite i sami, braći i sestre, i vjerujem većina vas, prilezi crkvi kako zna i umije. A niko od nas niti zna, niti umije. I zato se stvaraju e, razne situacije, deformacije i problemi. I produbljuje se žeđ tu na domaku izvora vječnog života. Davimo se u problemima tu pred onim koji je riješio svojim dolaskom sve naše probleme, ili tačnije one glavne, noseće. A ove druge zašto bi rešavao ako je riješio uzrok svih ostalih? A naši problemi, braće i sestre, naše ljudske prirode, e, ili suštinski problem jeste naša odvojenost od Boga. Mi kao ljudi, odvojeni od Boga, mi smo kao ribe na suvom. I zaista, kad tako malo zađemo u prostor svijeta, a svijet je život riba na suvom. To je naviknutost ribe da živi na suvom. I to je, kad se okusi istinski život u crkvi i kad srce počne da živi pokretano duhom životvornim, duhom svetim, onda takav čovjek u susretu sa sinovima ovoga svijeta konstatuje upravo takvo stanje. Život ribe na suvom, koja više i nema potrebu da traži more, koja se navikla na pijesak. To je malo vode izvan korita riječnoga, koje više nema onu dinamiku rijeke koja teče, koja pa ima svoje izvorište, koja ima svoje korito, koja ima svoju životnu silu i pokret i koja ima svoj cilj, odnosno ušće, nego to je malo vode u nekakvoj škrapini koja malo po malo isparava i više je nema. E takav je život svakog onog koji se odvojio od izvora života, koji se odvojio od crkve. Ili koji još nije postao njen ud, njen član, njen sin, kroz primanje svete tajne krštenja. A i mi koji smo primili svetu tajnu krštenja, koji smo svetom tajnom miropomazanja dobili mogućnost da uđemo u prostor duha, neobučeni, nepripremljeni ili neoglašeni, mi ne znamo da se krećemo, ne znamo da se ponašamo u tom ambijentu. Ima li, braće i sestre, ovdje da je neko od vas nekršten? Ne. Dakle, svi ste kršteni. A ima li neko od vas da je bio oglašen? Rekao bi se da nema. A nije niko bio oglašen, ali tako? Tako je. A, brate, radi se. Mi smo bili uvođeni u tajnu crkve na jedan poseban način, je tako? Na vrat, na nos. To je, bilo, to je bilo naše uvođenje u crkvu. I zaista, tako i živimo, malo na vrat, malo na nos, na svoj nos, pa onda malo na nos bližnjega, na vrat bližnjega i tako živimo. A to je sve zato što nismo bili oglašeni. Vi znate u liturgiji, sveštenoj liturgiji, kako je govorio otac Serafim Rose, prorok 20. vijeka, a kao prorok nije još priznat, jer on je čedo našeg vijeka, ali generacije koje dolaze, možda naša da bude jedna od onih koja će ga prepoznati, ali generacije koje dolaze vidjet u njemu velikog proroka, jedan od otaca koji ga je prepoznao duhovnom intuicijom, bio i naš arhimandrit Luka, cetinski iguman i dajbapski. U prvom susretu sa ocem Serapimom on je osjetio da je u pitanju proročki duh. On je govorio da će u poslednja vremena doći do velikih izopačenja u svijesti krštenog naroda i do velikih deformacija u mentalitetu pravoslavnu. I zaista njegove riječi se ostvaruju. Sve veća duhovna kriza i sve više vidimo prisustvo simptoma koji govore o dubokoj e, oboljelosti duhovnih organa, mislimo na one spoznajne organe. E, prije svega tu pripada mjesto srcu i umu sve više se oslanjamo na ono e, golo, razumsko, dajući mu zadatke koje on nije kadar da ispuni. A da ne govorimo o potpuno plotskom življenju, kad čovjek hoće mesom da uđe u prostor duha, naravno, i kost prima blagodat, ali od uma i srca. Ne možemo mesom Ne možemo kostima, prvo pa onda umom i srcem, nego obrnuto. I on je govorio da u te dane koji dolaze i evo već su došli, vrlo je važno da se uhvatimo liturgije, njene konstrukcije, jer ona nam je predana od svetih otaca, duhonosnih otaca, među njima posebno mjesto pripada svakako velikim ocima Vasiliju Velikom i Jovanu Zlatoustom, koji su nam prenijeli taj apostolski doživljaj i blagoslov apostolski, odnosno gospodnji, formirajući taj liturgijski čin, koga se mi do dan danas držimo. Međutim, već se osjeća kriza svijesti, jer i u liturgiji postajemo, nažalost, poprilično nervozni. Ima dosta e, napetosti u liturgiji i u njenom doživljavanju. To sve govori ne o problemima koje liturgije kao takva ima ili dilemama, jer tamo ih nema, nego o našoj nesposobnosti da je doživimo na pravi, to jest duhovan način. Jer ona se samo duhom i u atmosferi pokajanja može doživjeti i živjeti. U liturgiji vi čujete da govorimo o glašanima. Glašani iziđite, odnosno prethodno molimo se za oglašane, da njihov put ka svetom prosvećenju, odnosno ka svetom krštenju, ka primanju svetog krštenja, bude uspješan i blagosloven. I da dobro pripremljeni poukama crkve, odnosno učitelja crkve, naravno zna se ko u crkvi poučava i uči, prvenstveno episkopi i prezviteri, odnosno sveštenici, a sve u skladu sa učenjem crkve, ništa ne minjajući, nikako, samo prenoseći, to jest primajući i predajući. Netaknuto. Ništa ne smije da se mijenja, braći i sest. To je mnogo važno. I to je jedan od zadataka jerarhije crkvene, da ono što primi od predaka svetih čuva i tako očuvano preda. Tako i u liturgiji, moleći se da odglašeni prime sveto krštenje, liturgija ih u jednom trenutku, to je posle čitanja svetog evanđelja i propovjedi koju bi svešnici trebalo da izgovore neposredno poslije pročitanog evanđelskog odlomka, crkva ih otpušta odnosno privremeno, isključuje iz liturgije vjernih, jer oni kao nekršteni nisu kadri da zaprove onim liturgijskim prostorom, to jest prostorom carstva. Sve dok ne prime tajnu krštenja. Pritom, Treba znati, braće i sestre, da su oglašeni, bili poučavani. Oglasiti znači uvesti poukom ili lekcijom. Iskoristit ću e, priliku i mogućnost da ovo naše sabranje, makar ovako formalno, e, nazovemo katihezom. Takve su bile katiheze narod nekršteni se okupljao i pažljivo, koliko su bili zainteresovani, slušao je episkopa, recimo ono vrijeme svetog Jovana Zlatoustog, ili danas imamo i katiheze svetog Kirila, jerosalimskog episkopa. Slušao je i pripremao se da uđe u crku, da primi sveto krštenje učeći se o osnovnim istinama vjere i postepeno se uvodeći u tajnu duhovnog života, to jest u tajnu crkve, jer crkva je tajna. E, da, to uvijek treba da, da ponovimo. Kad kažemo tajna, sveta tajna, svete, e, tajna crkve, mi mislimo, braće i sestre, na onu E, mistiku događaja, tajanstvenost događaja. Jer ako mi ne znamo da je crkva tajna, sveštena tajna, da je mistična, e, mi ćemo pasti u zamku i u zabludu da naš doživljaj crkve odmah uzmemo, što kažu, zdravo za gotovo i da na osnovu tog doživljaja gradimo naš budući dalji odnos prema njoj što je ravno pogibi. To je kao da čovjek samoga sebe uči tome šta je crkva. Ili to je kao da čovjek samome sebi otkriva tajne koje su mu potpuno nepoznate. I mi danas, i vi ovdje, mada ne čusmo, da niste bili oglašeni, ali ipak znajući vas ovdje manje više sve i lično, a i po viđenju znamo da niko od vas nije bio oglašan. Dakle, da prije krštenja on nije ništa učio o crkvi. Ovo što mi danas imamo, to su takozvane naknadne katiheze. Kršten, a ništa ne zna. Pazite, naše neznanje moramo nazvati grubim neznanjem. Ili kako je govorio e, veliki tajnovidac i veliki poznavalec dubina crkve, sveti vladika Nikolaj, za to neznanje nazivajući ga ubitačnim. To je strašno neznanje. E vidite, braći i sestre, kad čovjek sa takvim neznanjem živi, Pa kad se takvim neznanjem uđe dublje u prostor crkve, a posebno kad se uključi u liturgijski život, e, ako je to uopšte moguće, onda ne može, a da ne dođe do smetnji, blago rečeno, u duhovnom životu. Jer ono što se dešava u liturgiji, uzvišeno je strašno je, veličanstveno je, istinito je, sveto je, silno je, vječno je. Ali naš doživljaj svega toga, zahvaljujući velikom neznanju, to je nepripremljenosti, nije takav. Jedna od potvrda svega toga jeste i liturgija koju mi služimo u ove naše dane i naš doživljaj iste. Praznik koji danas praznujemo, odnosno juče i danas je on je vezan vaskrsenje Lazara i praznik cvijeti, odnosno uveza gospodnju Jerusalim, to je zapravo jedan događaj On je, braćo i sestre, e, prisutan i dešava se na svakoj svetoj liturgiji, ne samo danas. Međutim, naša nepripremljenost, neobučenost, e, čini da mi taj trenutak kad se sve to događa ne registrujemo, ne primijetimo. Ili primijetimo na nekom krajnje nedovoljnom ili čulnom nivou. Navešćemo primjer. Mnogi od vas znaju za pjesmu Heruvimsku, je tako? Iže Heruvim. Svi ste nekako, e, pazite, duhovnom intuicijom, dakle blagodaću koja je u svima vama koji ste kršteni, jer bez obzira što niste oglašeni, I bez obzira na to što mnoge stvari ne znate, ali pazite, ni minimalno, ipak blagodat koja je u vama, je u vama. I ona, iako živi u čovjeku koji vrlo malo zna, ona je u njegovom srcu i ona, kao takva, a pazite, blagodat, ona je u nama, ali nije od nas mi smo je primili na dar u tajni krštenja. Ona se nalazi u mome srcu, ali ona nije od mene. Ja nisam izvorište blagodati. Ja sam onaj koji je prima. A izvorište blagodati jeste u svetoj trojici. Blagodat u mom srcu. Bog u mom srcu. To što ja ništa ne znam, to što ja ništa od toga možda neću da radim, to blagodat ne remeti i to ne umanjuje ni njenu vrijednost, ali ni potencijale koji dalje postoje u našem srcu. Ona, za razliku od nas koji ništa ne znamo, Ona, braći i sestre, u nama sve zna. Blagodat, to je savršena mudrost, savršeno znanje. Pazite, to je Bog u nama. To je sad veličina, evo opet, malo, malo pa najđemo na problem, ali to je muka, malo, malo, čim malo više zagrebemo, odmah problem. A zašto? Vidite, ovo kad govorimo, mi smo svjesni da nije lako ovo govoriti. Pazite, nešto nije lako govoriti. Lako je nama govoriti. Zašto? Zato što je ovo sve tako kako jeste. Mi smo samo kao spikeri, znate, prenosimo istinu. Nismo mi ovo izmudrovali, pa da smo sad umorni od toga što smo naporima uma došli do ovih saznanja. Ne, ovo je došlo Ovo nam je crkva predala. Ovo je naše, braće i sese. Ovo je naše. Ovo je sveto predanje pravoslavne crkve. To je naše. To nama pripada. To je gospod nama donio. Nego kad kažemo nije lako, nije lako slušati. Jer kad malo ozbiljnije dotaknemo teme, pazite, osnovne teme, odmah prepreka. Kakva prepreka? nepoznavanje stvari, negovorenje jezika. I pazite, crkva ima svoj jezik. Ona može da govori na srpskom, ona može da govori na engleskom, na latinskom, na jelinskom, na crkveno-slovenskom, na japanskom. Ona mo može da, da koristi i ulične konstrukcije, žargon. Ali vidite, jezik crkve može da nam bude nepoznat i na našem srpskom jeziku. To je unutrašnji jezik. To je unutrašnja simbolika. I nažalost, mnogi danas ne razumiju jezik crkve. Zato kad kažemo problem, nismo uvedeni u tajnu, nismo pripremljeni. Pa kad krenemo malo da zagazimo, odmah osjećamo problem. Nema snage, nema pažnje, nema kondicije. Zato kad govorimo o blagodati koja je u srcu, to bi trebalo i uvijek je bilo kod svetog Kirila Jerusalimskog, Jerusalimskog da ne kažemo Jovana Zlatulstog, koji je prošao njegove katiheze, pazite, prije krštenja, te stvari su morale da se znaju. To su lekcije koje su pređene i koje su usvojene. O tome se posle ne govori na ovaj način. Je li to jasno? Kaže sveti Kirilo, narod kaže, jeste sveti vladiko. Dakle, idemo dalje. To smo savladali, idemo dalje. Nema potrebe, jer vidite, mi danas, e, i to je veliko breme, znate, na, na crkvi, odnosno na njenim pastirima. Mnogo toga ima da se da narodu, međutim, narod mnogo toga ne zna. Govorimo o onim osnovnim stvarima. Dakle, blagodat u srcu, to je osnovna istina e, i vezana za tajnu krštenja. To je ona tajna kroz koju mi prolazimo, znate kako? Kao što autom prolazimo kroz ove savremene e, servise za pranje automobila, znate. Uđemo unutra U duhovnom smislu mi ništa ne mijenjamo iznutra. To vam je kao atmosfera u limuzini gdje udaraju oni hip-hop ritmovi ili ona briska narodnih pjevača ili pjevačica koje su u nekoj ekstazi, a manje više su sve u nekoj ekstazi onih, onih ritualnih obreda. Znate, ovo sad što čujemo E, to su rituali, znači istina na jednom najniže mogućem nivou. I u toj limuzini trešti takva muzika, da puši se, pije se, jede se, znači atmosfera je potpuno izolovana, stakla su podignuta, klima je namještena, sjedišta su obaljena i mi prolazimo kroz onu konstrukciju za pranje automobila. Znate ono što sad imate, one četke prskanja, vi ste u kornu i uopšte ne izvažite iz njih. I prolazimo dalje i idemo, znate. Auto je oprano. E tako danas mi prolazimo i kroz svetu crkvu, znate. Unutra stakla su dignuta. Znate. Unutra atmosfera zadržana i dalje ista muzika, i dalje isti običaj, samo što smo prošli kroz hram, sveštenik nas je malo polivao, oblivao, umivao, malo nas je mazao, malo nas je protrljao, nešto nam je pričao toga nečega, mi ništa čuli nismo, onako valja nam se kroz pogled kao posle korišćenja nekog kvalitetnog hašiša, te riječi prođu, znate, iza nas, Kamera će to obilježiti, pa ćemo kasnije gledati i slušati. I mi smo prošli, međutim, i blagodat je prošla. Tiho, neprimjetno, ne gaseći uređaje, ne spuštajući stakla, ne vadeći cigaretu iz usta, ne remeteći slobodu. Ali ušla je i prebiva srcu. A čovjek, pazite tu tragediju, to ne zna. Kao dijete rođeno, pa ga majka hrani, ali mu daje i heroin. Sucva, ali i heroin uzima se mlijekom. A ne zna na što je navučan pije mlijeko, međutim, pali nešto. Poslije kad majke, uzeo sam primjer, to su tvrdi primjer, ali dobri su da, da malo pažnju razbiju, odnosno privuku, ne zna na što je navučeno, nešto, nešto mu treba, nešto mu treba, pije mlijeko, ali nije to. A nije čulo šifru, nije čulo naziv substance, tako i kršten čovjek, primivši blagodat, ne čuvši ništa o njoj, ne bivajući pripremljen da je primi, to jest da se krsti, pazite, ovo govorimo i treba da preuzmemo, i to veliki dio odgovornosti treba da preuzmemo mi sveštenici, jer krštavamo narod bez pripreme. To vam je isto kao e, ovaj primjer dajemo blagodat, odnosno prenosimo, ne dajemo je mi jer ona nije naša, nego je prenosimo, odnosno svešteno dejstvujemo, a ne reko smo čoveku ništa ili sestri. I oni odoše, a ne znaju da bez nje, odnosno bez života u crkvi, njima više života nema. Samo patnje, samo muka, i samo duboki duševni i mm. duhovni bolovi i velika opasnost. Zašto? Jer ima jedan koji je tu promjenu i tekako registrovao. A ko je to? Satan, tako je. On je djelovanjem blagodati u tajni krštenja napustio prostor srca, jer do krštenja satana se nalazi u čovječijem srcu. Ovo što smo sad rekli, to takođe pripada katihezama ili onim poukama za oglašanje. To su oglašeni znali. A kako neće znati kad sutra na dan krštenja treba da stane pred sveštenikom, odnosno pred Hristom, i da se odrekne satana. I se sjećate vi koji ste kršteni, kada se pitao pitala crkva, odričuješ li se satana i svih djela njegovih, i svih anđela njegovih, i svakog služenja njemu, i sve gordosti njegove. Mi smo govorili, odričem se. A kako smo to govorili? Da znate. Oprostite, ovo govorim, satana se tome smije, znate. Mnogima se smije danas, kad to govore. Kome se smije? Smije se njemu. Smije se tom svešteniku. Jer ovaj ništa ne zna. On ne zna ni ko je satan. Ni šta to znači služiti njemu. Ko su to i koji su to anđeli njegovi? Kakva je to gordost njegova? I šta znači odreći ga se? Ništa ne zna. Zna samo da ponovi ono što je sveštenik rekao. I kraj. Međutim, Sve se dešava, braći i sestri, u tajnice sve dešava. I on, djelovanjem, odnosno svešteno dejstvom, Duha Svetog u tajni krštenja, napušta prostor srce. Blagodar ga istjera i ulazi u čovjeka. On je registrovao tu promjenu. Čovjek, nažalost, na onom neophodnom nivou svijesti nije Iako, pazite, u srcu je došlo do promjene, ali to su dubine. Ako nije pripremljen neprijateljska sila, ugrozit će ga, postavljajući mu razne zamke, a ništa lakše, a to je crkva znala, drevna crkva je to znala, zato da bi primila novog čovjeka ili novu sestru u zajednicu, u svetu zajednicu crkve, One ih je obavezno pripremale, temeljno, sistematski. Hajde da uzmemo primjer polaganje vozačkog ispita. I danas morate tamo da budete na časovima, te testovi, te vožnje, znate, pa jednom on se položio drugi, treći put. Tako isto i na učilištima, na fakultetima, da danas su ti kriterijumi pali, danas se sve lakše nekakvi prolazi i polaže. Međutim, crkva znajući za sve ono što tek treba da se desi, ona je djecu pripremala i provjeravala da li su oni to usvojili. I tek onda uvodila u tajnu, predajući blagodat. I onda kad dođe trenutak da kaže, odričam se, on je to govorio sa zrelom sviješću. Dakle, svjestan koga se odriča i svjestan da će posle tog odricanja to biti njegov prvi i glavni neprijatelj njegovog spasenja. Naravno, crkva ga ne ubacuje u rat i borbu nenaoružano. Naprotiv, pomazat će ga duh, duhom svetim, onim znakom kojim se pobjeđuje, pečat dara duha svetoga. To je pečat ukoliko živimo po volji Božjoj, koji ispušta takvu svjetlost da se demoni plaše Tu svjetlost čovjek ispušta iz uma, pravo umujući, odnosno bivajući smiren umom. Smiren um ispušta svjetlost duha. Šta znači to? Ne umuj preko mjere, nego se smiri da bi pustio svjetlost, da bi svjetlost sijala kroz tebe. I ne samo demone pržile, nego i bližnje obasjavali. A isti ti svetitelji, Vasilije Veliki, Jovan Zlatosti, naš Nikolaj, srpski, ravno apostol, i on je srpski braći i sestre, ga je majka srpkinja rodila. A to je svetitelj vaseljenski, to je novi apostol svete pravoslavne crkve. A pravoslavne crkve, a pročitajte njegov životopis, njemu su se klanjali gdje god se pojavio. Znači, to je pojava pred kojom je svijet klečao. Naš sveti Nikolaj Velimirović porijekom tu iz Zagarača, iz Bjelopavlića. Svijet je pred njim klečao. Pojava neviđena. I lordovi, i kraljevi, i i zapadna Evropa i široka Amerika i Sveta Gora, evo danas Sveta Rusije znate. Ma čitavo pravoslavlje, znate, pada pred veličinom svetoga Nikolaja. A otkud ta veličina? Od njegove smirenosti. Smiren umom i um Hristov blista iz njegovog uma iz njegovog srca, iz njegove volje. A otkuda njemu te sile? Od krštenja, pečat dara, duha svetoga. Pa onda na te darove krštenja i miropomazanja, koje smo svi, kako reko smo primili, došli su po promisu Božjem i blagoslovi uzvišenih svešteničkih činova, odnosno episkopskog čina koga je bio udostojen Pa sve to kad je našlo njegovu dušu spremno, to onda ispušta veliku svjetlost, od koje se demonske sile plaše i boje. Pa dovoljno je pročitati jednu njegovu besjedu. Pročitajte jednu njegovu besjedu. Uđite u bilo kakvo raspoloženje. Neka vas napane džavo i sa prednje i sa zadnje strane i sa lijeve i sa desne. Neka vas opkole demon. Slobodno, onako što bi rekli oci odvažni, pustite ih neka priču. I onda umom uđite u besedu svetoga vladike Nikolaja. Uđite u njegov ohridski prolog, uđite u njegovu duhovnu viru, uđite u njegove omilije, uđite u neku od njegovih čudesnih i čudotvornih besjeda i uporedite raspoloženje prije i poslije čitanja, odnosno susreta sa svetim Nikolajem. Je li bilo promjena? Naravno da je bilo. A otkuda? Od dejstva. Koga? Duha Svetog. Pročitajte, ali za njega je potrebno malo više vremena, se nažalost za neki godišnji odmor ili bogovanje. Pročitajte Jovana Zlatulstog. A znate, nećete pod uslovom da ga pročitate sa pažnjom, zato govorimo o bolovanju i godišnjem odmoru, jer čovjek, savremeni čovek, naviknut na ovaj ludački ritam, ne može ni da mu priđe, braći i Evo iskreni da budemo, mi smo mu prišli tek kad smo ušli u oazu manastirskog života. Mada i manastir manastire danas potresa ludački ritam ovoga svijeta, ali manastiri su i dalje manastiri, što kažu sveti oci, najgori manastir za monaha, bolji je nego, nego život u svijetu, jer daje taj jedan, nećete me pogrešno shvatiti, znači blagoslovi na svim, ali govorim o mogućnostima života u manastiru. Tek u manastiru, manastiru smo uspjeli da, da pristupimo svetom Jovanu Zlatoustom. I posle susreta sa njegovim besedama, A to je, to je čitava jedna zona. Čovek ne zna odakle je krenuo, znate. Tako silno dejstvo, to su, to su sijevanja, blagodatna sijevanja. E, pazite, mi smo oni koji doživljavamo, a svet je zlatosti sjeva, odnosno iz njega sijeva svjetlost Carstva Nebeskog. I ti kad gledaš kao ono varenje, znate ona svjetlost od varenja, pa ti se oči zacrvene. Tako gledanje u usijana, blagodaću, užarena štiva svetih otaca, njihove molitve, molitvoslovlja, besjede, učenja, duša se napaja tom blagodaću. A posebno kad čita riječ Božju. Zato, braćo i sestre, Nemojmo da smo unilni. Nemojmo da podliježemo lošim osjećanjima. Loše mi je, teško mi je, kuku meni, aj meni, trči ovamo, trči nam. Čekaj, brate, oče, prijatelj, sestro, ne može tako i ne treba tako. Uzmi, pojedi, gladan sam, gladan sam, gladan sam, a svega ima. I to u izobilju. Hoćeš li slano, hoćeš li slatko. Hoćeš li ujutru, popodne, uveče. Znate, izobil, izobilna trpeza. A mi kukamo od gladi. E to je problem, onaj o kome smo govorili. Mi ne znamo koja je naša hrana. Mi mislimo da će nas utješiti to što svakodnevno čitamo novine, što svakodnevno gledamo po 5 sati televiziju, što čitamo romane, gledamo televizijske serije, slušamo neurotične i psihotične i ritmove i melodije i tekstove i onda na kraju dana očekujemo da budemo mirni. To je nemoguće, braći i sestri, to je nemoguće. Ispiti toliku dozu nemira, a očekivati da budemo mirni i spokojni, to je nemoguće ali je moguće biti miran ukoliko uzimamo mirnu vodu, ukoliko uzimamo osveštanu, sveštenu i našoj prirodi potrebnu hranu, a to su svete tajne, to je sveto pričešće, to su sveti blagoslovi crkve, to je sveto učenje crkve, to su sveštene riječi gospodnje. Evo, pogledajte sami, koliko mi čitamo sveto evanđelje, Evo, pošteno, iskreno. Koliko čitamo sveto evanđelje? Moje iskustvo kao sveštenika je da ga uopšte ne čitamo. Valjda nećemo nazvati čitanjem riječi Božije ono što nam se ponekad povremeno i sve češće slučajno desi. I nećemo nazvati čitanjem evanđelja ono što sveštenik čita u crkvi. Nemo što tako, braći i sestri. To je liturgijski odlomak. Ali ako se svedemo samo na to, to nije dobro. A evanđelje svi imamo, a nećemo da ga čitamo. Mada jedan od uzroka zašto ga ne čitamo je to što nam ljekari, što nam pasiri, sveštenici, to je opet, ponavljamo, naša odgovornost. Ne govore o značaju i značenju riječi Božje u našim životima. Riječ Božja je sila. Riječ Božja je čudotvorna. Ona isjeljuje, braći i sestri. Ne samo što ćemo je čitati kao neku mantru, znate, kao neku amajliju, nego slušati riječ Božju, pustiti kroz pažnju da ona uđe u nas. A ona kad uđe, ona mijenja raspoloženje, mijenja situaciju. A tek ako je poslušamo, čega ćemo se sve nagledati, Šta ćemo sve doživjeti? Osjetiti? Šta ćemo sve dobiti na blagoslov i na dar? Današnji praznik svijeti. On, braćo i sestre, e, biva i dešava se na svakoj svetoj liturgiji. Htjeli bismo, evo, ako uspijemo, u nekoliko poteza, da skrenemo pažnju na taj jedan odlomak, pa da to grubo zvuči odlomak jer sve je povezano, jedan događaj iz svete liturgije. Naime, radi se o e, velikom vhodu. To je onaj trenutak, e, nekad izlazi sveštenik sa evanđeljem, to nazivamo malim vhodom ili malim ulaskom, vhod ili ulazak. I on sobom simbolizuje ovaploćenoga Boga koji dolazi i propovjeda ili ako hoćete oglašava, poučava svojom e, propovjeđu, oglašava one koji ga slušaju. Jer slušati Boga, braći i sestre, znači osveštavati se A Marija je dobri dio izabrala, koji se neće oduzeti, kaže gospod Marti, koja je bila užurbana, da ga što bolje ugosti. A gospod je došao da ga slušamo, da čujemo njegovu riječ. I čuvši da se osveštamo. Malim hodom, noseći evanđelje džakon i sveštenik, prolazeći kroz narod, pazite, to je sve simbolika liturgije, e, za ulazak u svetu liturgiju i razumijevanje njenih radnji, takođe je neophodna katiheza ili lekcija. E, međutim, te lekcije, one po predanju i po pravilu u crkvi slijede onim prvim katihezama predkrštenskim, dakle prije svetoga krštenja, one dolaze tek pošto pripremljeni, to je oglašeni, primi sveto prosvećenje. Dakle, bude kršten i primi duha svetoga. I tek posle tog primanja on može da uđe u prostor liturgije i da nastavi dalje. Pazite, razumijevajući je i prateći je. Brat ili sestra, koji, a znamo da ih je danas Vrlo, vrlo malo. Pazite ovo kad kažemo vrlo, vrlo malo, to je kao što je manastir preko, preko brđe, pa je naš otac Luka govorio, nije preko brđe, nego preko, preko, preko, preko, preko brđe. Jer to je bio njegov doživljaj od vas u taj manastir. Tako i mi kad kažemo vrlo malo, vrlo, vrlo, vrlo, vrlo, vrlo malo. Vrlo malo je onih koji prate svetu liturgiju srcem. Znate, da, da zna simboliku svih radnji. Pazite, među njima smo i mi sveštenici. Ovako čovjek kad gleda, rekao bi, što je jedna sestra, reka kaže, i kaže, kako on to brzo nauči, da služi liturgiju. Braće i sestre, od vas bi svako moglo da služi svetu liturgiju, znate. E, sa spoljašnje strane. To uopšte nije teško. Naprotiv, to je krajnje prosto. Imate nekoliko radnji, imate bogoslužbeni čin i samo pratite. To, to, to, to, kadionica, ovamo dveri, znate, uđi, izađi, stani, ovamo, lijevo, desno, to se sve brzo savlada. Ali nije to sve. To su simboli, to su svešteni obredi. Iza njih u njima krije se veliko i strašno tajanstvo. Iskoristit ću priliku da vam opišem kako izgleda taj prostor liturgije kad nije ispoštovan. To jest, kad je spolje sve u redu, kad je spolje dovedeno do savršenstva, kad narod aplaudira svešteno služitelju, hvaleći ga kao velikog podvižnika, velikog sveštenika, međutim, iznutra nije bilo dobro. Nije ispoštovo unutrašnju stranu obreda. I šta se dešava? U knjizi prepodobnog Teognosta, koja se nalazi u sveštenom dobrotoljublju, u trećem tomu, jedna strašna knjiga, u sveštenstvu, koja je na Svetoj gori mnogo poštovana i koju svetogorski sveštenomonasi, jeromonasi, vrlo rado čitaju i konsultuju, jer ne dozvoljava opuštanje, naprotiv, drži plamen ispod vrata i pred očima svešteno služitelja da ne budu obmanuti onom jednostavnošću i prostotom spoljašnjeg obreda. To je ono što mi gledamo, znate. I nažalost, kod mnogih to je jedino što doživljavaju u liturgiji. Samo spoljašnja projava. Međutim, ponavljamo, iza te obredne zavjese nalazi se, braći i sese, strašna sila. Strašna sila beskonačna sila. Ma evo, ovo malo reku smo riječima, to se riječima ne može opisati. Sveti oci, oni koriste te apofatičke i katafatičke, da kažemo, modele, potvrdne i odrične, ali niko od njih nije mogao to riječima da opiše, jer to je neopisivo, neizrecivo, nepostižno, nepristupno, nadumno. Sve vam se to nalazi izvan sveštenih radnji koje posmatrate dok ste u hramu. Međutim, svjesni smo da nismo pripremljeni, da još ne baratamo tim ključem, tajnovodstvenim ključem da možemo da otključamo i da uđemo u prostor. A ući u prostor znači ući u carstvo. I mi sveštenici, znate, mi imaj, slava Bogu, ali to je opet rijetkost, da ulazimo u unutrašnji prostor. Jer za njega je potrebno živjeti na visinama vrline. Lako je biti kršten, lako je biti rukopoložen, ali ponijeti zavjete krštenja ili rukopoloženja nije lako. U ovoj knjizi Svetog Teognosta Ima jedan primjer koji govori o uzvišenosti sveštene liturgije. Kaže sveti Teodos, Zavoljevši netruležnost i besmrtnost, ovo je pouka svešteniku koristim ovu pouku svešniku da biste i vi, koji pripadate liturgijskoj zajednici i koji ste u jedinstvu sa sveštenom služiteljem, jer to nije njegov posao, jer kako kaže jedan naš, nazovimo ga hrišćaninom, a jedan je od naših, e, nazivajući sveti presto, radni sto za popa. Znate, potpuno odsječen oltarski prostor, to je njegovo a ovo je ovdje, eto, ponekad naše, jedno 15 minuta prođemo kroz prostor i to se nas više uopšte ne tiče. Znate, to je vrlo često raspoloženje koje sa crkvom i sa liturgijskom svišću nema nikakve veze. A ova pouka upućena svešteniku i nas se i kako tiče. Zavoljevši netruležnost i besmrtnost, sa poštovanjem, pobožnošću i vjerom pristupaj životvornim i netruležnim tajnama, misli se na tijelo i krv. Želeći istovremeno preseljenje iz ovdašnjosti, s obzirom da si kroz vjeru postao savršen. Ukoliko se pak bojiš smrti, Pazite koji je to nivo e, liturgijske svijesti, gdje je smrt satrvena, gdje je prostor vječnog života, tu, pred nama, gdje je carstvo otvoreno. Znači, to treba u nama da izazve, a posebno u sveštenom služitelju, takvu smjelost i takvu čežnju za smrću, to jest za vječnim životom u koju ulazimo kroz smrt, kako reče jedna naša baka, Milica prije neki dan tu u primajući sve to pričašće. A kako si, bako? Kaže, dobro je, pa malo očutavši reče, ne može se živ na onaj svijet. Tako i u carstvo nebesko. Ne može se, dok smo živi, moramo umrijeti. Ali smrt više nije strašna, nego mi čežnjom za vječnim životom prolazimo kroz nju. E to treba da bude stanje prije svega sveštenoslужitelja, a onda i vjernog naroda, kako je to bilo u vrijeme mučenika. Prva tri vijeka takva je svijest bila. Osjetili su da je prostor Carstva Nebeskog otvoren, prisutan i pristupačan. To što su mačevima, ognjevima, lavovima, tigrovima jurišali na njih, ne samo s te lijeve strane, nego i sa desne, počastima, slavljem, bogatstvom i slastima. Pa gdje da nasitiš e, jelima ovoga svijeta, onoga koji je ukusio miris trpeze vječnog života. Ne možeš više da ga zaustaviš, da ga namamiš, a ne možeš više ni da ga uprošiš. Gotovo je, osjetio je, ukusio je, vidio je i krenuo je. Tu više nema. On se već ovdje naslađuje. Kako? Svetotajinskom trpezom jedući i pijući život, jedući tijelo i krv gospodnju. I po tome se i pravi razlik i tu se tačno vidi da li je čedo, čedo crkve, da li ga je Duh Sveti probudio, to jest da li ga je ranila ljubav Hristova. Jer čim on traži utjehu mimo liturgije ili čim je nezadovoljan postavljenom trpezom, to je jasan znak da Duh Sveti ne djeluje u njegovom srcu onako kako treba da djeluje i da mu je potrebno pokajanje, veliko pokajanje. A kaže sveti Teognom svešteniku, ukoliko se pak bojiš smrti, znači da se još nisi ljubavlju sjedinio sa Hristom, iako si se udostojio da iz sobstvenih ruku prinosiš, dakle, služiš liturgiju, i jedeš njegovo tijelo. Iako služiš, iako se pričešćuješ, ali ako se bojiš smrti, znači ljubav nije jaka u tebi. Jer ljubav, braći se sese, prema Hristu, to je ljubav prema vječnome Bogu, besmrtnome Bogu, vas vaskrslome Bogu. Ona je, mora biti jača od smrti. To vam potvrđuju Svi sveti mučenici. Pogledajte malo žitije, pogledajte malo žitije. Đorđa, Dimitrija, Ekaterine, Vukašina, Klepačkoga i mnogi Lazara Kosovskoga i mnogi drugih mučenika i mučenica. Znate, otkud njima ta smjelost, ta snaga od ljubavi? I smrti se oni nisu bojali. A ako se bojimo smrti, dakle, Pazite, možemo mi, možemo mi na ustima da budemo pobožni, ali smrt nas provjerava. Čim je se plašimo, znači ne vjeruješ i ne ljubiš koga? Vaskrsloga. On došao radi tebe, on postao čovek radi tebe, on umro radi tebe, razvalio smrt, pazite, razvalio smrt, ustao, pazite, eh, on je to uvijek bio, vječni Bog, ali sve ovo radi, radi koga? kraju. Eh, ali, ajmo onako, de, definicija simbola. Radi nas ljudi, radi našeg spasenja. Evo kako ona fina. Znači, sve to radi radi nas, ljudi i radi našeg spasenja. On, braći i sestre, po svojoj božanskoj prirodi, pa kakve ima veze on sa smrću? On ne može imati nek, nikakve veze sa smrću, jer nema nikakve veze sa grijehom. Ma on nema nikakve veze sa time. On je primio plod da bi ploću, ili ako hoćete, on je uzeo desnicu da njome razvaljuje, znate, uzeo je ljudsku prirodu da njome razvaljuje. Koga? Demona. I kroz ljudsku prirodu zapovijedao demonima. Pazite, demoni do tada muče čovjek, čovjeka. Znate šta su sve radili od čovjeka? I šta sve danas rade ljudima? Pogledajte šta djavo, šta satana danas radi čovečanstvu. Nagrdi ga. Znate, nikad ovako nije čovečanstvu palo. Ovo je ono sedam puta gore stanje. Nikad ovako idolo služenje nikad nije bilo. Ovo je najdublje ponižavanje čovječje prirode. Dublje od vremena Nojevog i dublje od sodomskog poniženja. Zato što se sve ono dešavalo prije dolaska gospodnjeg, a ovo se dešava posle. I zato će gradovima, tim gradovima, a ne znamo možda i naš grad, ne daj Bože, ali sve moguće, biti gore nego tim gradovima. Znate kako su Sodom i Gomor prošli? Su spaljeni ognjenom kišom, znate. To je strašna odmazda gospodnje. Ima trpljenja, ima granice. Jedno ih i dan danas ispod, ispod mrtvoga mora su ti gradovi. Kao pouka za sve gradove i za sva vremena. I bit će gore po riječima gospodnjima tim gradovima, nije imenovao ni New York, ni Detroit, ni Beograd, ni Brisel, ni Washington, ni London, ni Paris, nego tim gradovima, a gospod odlično zna koji su to gradovi, bit će gore nego teže na dan suda. Satana ponižava, ali gospod prisutan crkvom u svijetu, On ne dozvoljava njemu da ponizi ljudsku prirodu. Zašto? Jer mi, nosioci te prirode, sjedinjujući se sa njim kroz crku, mi razvaljujemo njegovom silom, jer on je razvalio radi nas smrt demona, sjećate se oni prizore kad demon dolazi, kad legion demona izlazi iz gadarinskog mučnika, I pazite, juri na njega. A do tada su pokušavali da jure za njim, pa su vidjeli kakva je sila i niko više nije smio da se približi gadarinskom učeniku. Ni policija, ni inspekcije, niko, znate. To je sila, gadar, demon, znate. Lako je loviti kriminalce, znate. Ali legion demona u jednom čovjeku, znate, to je polje, znate, to je polje, tu čovjek ne može da priđe, to je strašna sila i živi u onim krajima, tu da kažu niko nije ni prolazio. Čuve se briska, krici, odvamalo se. Neki su vas možda čuli kako, kako izgleda kad džavo riče kroz čoveka. Znate, to je, ko je čuo jednom, taj to nikad neće zaboraviti. Znate, to je onaj heavy metal zvuk, znate. Heavy metal kao satanska muzika, on, on podražava te zvuke i i lideri e, tih pokreta, oni bukvalno e, satanske zvuke ispuštaju, satanske melodije. To je potpuno demonsko nadahnuće. Taj metalni zvuk koji dolazi iz preispodnje i prolazi kroz, e, kroz, kroz čovjeka. Znači, to je nešto što ledi krv. E, taj čovjek, kad se gospod pojavio u tim predjelima odnosno demoni u njemu, pojurili su i poklonili se na koljena, odmah na koljena i mole, svile. Pazite, to je mnogo važno. Pred čovjekom, odnosno pred ljudskom prirodom, ali uvijek kad govorimo o Gospodu Isusu Hristu, mi vjerujemo u njega kao savršenog Boga i savršenog čovjeka. Jedna ličnost, jedna ipostas, a dvije prirode, božanska i čovečanska u njemu sjedinjene, nesliveno i neraskidivo i nerazdjeljivo. I demoni padaju, dakle vlast nad demonima. A šta gospodin nije imao ranije? Pa kako nije? Kroz njega je sve postalo. Kroz njega su i angeli postali. Kroz njega su serafimi postali. A Satan je bio jedan od najvećih angela u učenju crkve. Prvo angel. I on u ličnosti Boga čoveka prepoznaje ga, pada on i svi demoni. Ali vidite, za nas je važno pred ljudskom prirodom se klanja. Bolesti bježe pred ljudskom prirodom. Gospod isjeljuje dodirom, pazite, pljuvačkom. Ne? Uzme pljuvačku, zamaže, pazite tu terapiju. Braći i sestre, aplaudirajte tome. Tome aplaudirajte, puštite golove, puštite 90. minute, produžetke, setove, gemove, skokove, ratove, puštite to. To je sve smrt, to sve gubitnici. Gubitnici, gubitnici, gubitnici, gubitnici. Što kaže vladika Nikolaj, to smrt sve jednači. Ova je dobio zlato, ova ovaj je dobio srebro, ova je dobio na kladionici, ovaj dobio na ruletu, ovaj pobijedi, ovaj se vlada, ovaj maše barjacima i smrt sve to jednači, sve glave od kime. I to je pobjeda. To su sve gubitnici. Jedini koji pobjeđuje je onaj koji pobjedi smrt. A gospod, evo Lazareva subota, pazite silu, ljudska priroda, braće i sestre, to treba da vas oduševljava, To treba da vam svu pažnju povuče. Glas kroz ljudsku prirodu govori kome? Smrti. Lazare, izađi napolje. Pazite, znate kakva je to scena? Hajte malo, stanite, odvojite malo, bogovanje, godišnji odmor, malo, znate, zakucajte se malo za to, vježbajte malo to, puštite meditaciju, puštite jogu, nego pušte serije, znate, nego malo, znate, vježbajte vratne mišiće, vježbajte malo oči, sklekove, čučnjeve, povežite to da vam se, da vam se to približi, znate, da uđe, da probije, ako ne može iz prve, iz druge, iz treće, pa momci, ako će da izađu na plažu, ne mogu za dva dana, nego čitavu zimu se to radi u serijama. I devojke da bi sve to bilo kako treba i za fotografiju, je tako, spremno, se prate čitavi žurnali, gramaže, sve, sve, sve, sve, sve. Da bismo primili ove istine potrebna je vježba, podvig, askeza, a to znači ponavljanje, ponavljanje, čučnjevi, sklekovi, čučnjevi, sklekovi, tako i um treba da ponavlja i uđe. I šta onda ima da vidimo? Kaže, vidi ovo čoveče. Čovek Pazi ga, dolazi, dolazi, dolazi, evo ga do groba, gdje ste ga stavili, odvedu ga, sklonite kamen, sklone, vikne, Lazar izađe napolje i ovaj vidi, izađe čovjek. Izađe, oživi. I evo ga danas, čuli su svetom evanđelju, gdje? Gdje vas danas bio? Na da- Gdje je danas bio na, u evanđelju? Za trpezom. Jede, znate. Jede, nije u sobi, gdje jednoga gore limunade ili infuzija, neka ga malo neka odmori, bio četiri dana u grobu. Nema toga, braći i sestre. Gospod ga je pozvao i izašao je. Sjedi Lazare, čorba, da tako, leba, znači narod. Pazite, Lazar bio mnogo poznat tip, mnogo poznat tip. To se nije desilo u nekom ugu. Lazar je bio mnogo poznati. U tumačenju svetih otaca bio je iz reda fariseja, mnogo poznat. Što bi rekli, velika sahrana, znate, mnogo ljudi poznati. To je blizu Jerusalima, mnogo svijeta. I to vaskrsenje, to je strahovito odjeknulo. Neprijatelji gospodnji, oni su bili ogorčeni, jer Lazar, pazite, znate šta je to? To je, to je takva propovijed. Vaskrsao iz mrtvih i recimo zvanica ste i sjedite pored čoveka. Pazite, vjerujem da na toj trpezi ne biste mnogo jeli, zar ne? Pored vas je Lazar, četiri dana u grobu on jede, a vi gledate pa malo pod njega. Znate. Pa opet pa malo pod njega. Zašto? Pa zato što si ti onaj što si ga umotavao, je tako? Što si ga umotavao. Pa jeste, dobro je treba, zašto da ne? I, evo, ako priđemo malo duhovito, to isto jedno, da kažemo, od gimnastičkih vježba, vježbi za um. Neko ga je umotavao, znate, a neko je, kaže, Zlatus je u tumačenju, pomjerite kamen. A zašto? Ja ti vidiš onoga gdje pomjera kamen. Pomjera kamen. Da čuješ Martu kako kaže, gospode, već je četiri dana u grobu za udara. Znate, sestra, Pazite, sestre, kaže, za zaudara. Neće sestra pa lako sa brata reći da za zaudara. Jer četvrtog dana grešnici odmah počnu da smrde. Znate, grešnik odmah počne da smrdi. Znate, to je, napunio je plot onom koncentracijom zla. Fakiri, sveti Ignjati Brančaninu, kaže da fakiri, oni, oni indijski, znate, mistici, naravno, u zlom kontekstu, oni isušeni, ispošćeni, oni škorpioni, znate. Oni kad umru, Sveti Ignjatije Brančaninu kaže da gnoj, smrdljivi gnoj ističe iz njihovog tijela. Kao što miro ističe iz mošljive svetitelja našeg svetog Simeona Mirotočivog, Prohropčinskog, Nila Mirotočivog i mnogi drugih svetitelja. Iz njihovog tijela ističe gnoj. Zašto? jer su ga nabili tom, tom esencijom zla, ulazeći u okultnu demonsku mistiku. Tako i grešnik, napunivši svoje, svoju dušu, a preko duše tijelo, onda ono ispušta smrad i vrlo brzo počinje da, da ga ispušta. Znate, brzo poslije smrti, a posle četiri dana, znate, zakon je zakon, znate, osjeća se. Gospod podiže. Pazite, ljudska priroda. Naša priroda, braće i sestre, zapovjeda smrti, isceljuje bolesti. Demoni joj se klanjaju. I, evo, na putu smo, dakle sad ulazimo u finale, što bi se reklo, stradalna sedmica, Gospod ide da razvali smrt jednom za uvijek. Na Lazaru je potvrdio svoju božansku vlast, glasom podižući ga. Pritom, mogo i bez glasa. Glas je bio tu da bi dao jednu pouku, ne bismo sad više o njoj, ali je vrlo važno, jer to je čitava jedna, jedna postavka gdje on ukazuje na svoje božansko porijeklo i uvijek, znate, sin nikad ne djela, a da oca ne pozove i prizove i da na oca ne ukaže, jer on je očev sin. On je očev u slovu, znate. On je, on je pečat istovjetni, kako se kaže u liturgiji. To je mnogo važno. Svojim djelovanjem uvijek propovjeda i svjedoči oca svojega. Znate. To je mnogo važno da prepoznamo. Zato je tu bio glas i sve ono što je prethodio. I onda dejstvo Lazara za trpezom. A onda ulazeći u sveti grad, to jest kroz našu svetu liturgiju u velikom vhodu, kad sveštenik izlazi sa putirom, znate, diskusom, noseći darove, znate, predložene darove, prolazeći kroz narod, a narod, tako bi trebalo, nažalost nije, ali tako bi trebalo i da će Bog da bude, da se svi malo potrudimo, mi zajedno sa njim, pazite, zajedno sa njim, ulazimo u Jerusalim, ulazimo u naš oltar. On jesu budvi, ali vidite, on sa budvom ima veze koliko je površina hrama na teritoriji opštine Buda. I ništa više, braće i sestre. Odnosno, Budva se nalazi na teritoriji hrama Božije. Može li tako, je to preciznije? Jeste. Ali ajde, ispoštujemo i ovu Ćesarevu stranu. Pa recimo da se hram nalazi na teritoriji opštine Budva. Bez obzira koje ona nastrojenja bio, ona može da bude u rok, regije fazonu, ali hram je hram. I tu se oni dodiruju i tu se razvaju. Mi ulazeći u hram i prostoru liturgije, a u velikom vhodu, mi ulazimo, braći i sestre, u Jerusalim mi se uključujemo u praznik cvijeti i svoj život, sve svoje, pazite, sve, sve, sve svoje mi predajemo njemu. Kad prolazi kroz hram, a to gledajte u buduće da uvatite taj trenutak, a vi, vjerujem da bi mnogi od vas otjeli, ali potrebno, ovo je mnogo potrebno. Naravno, mi se ne usuđujemo da sebe istaknemo kao E, učitelje i mistagoge. Znate, to je nešto što je mnogo uzvišeno. Trudimo se makar da skrenemo pažnju na te stvari i uz Božju pomoć da proširimo tu liturgijsku svijest. Pa se potrudite kad budete na liturgiji, pa kad vidite veliki hod, predajte se gospodu. On je zaista tu. Obred je takav ja možda nosim, otac Vasilije ili neki sveštenik ili, znate, nosimo to. Ali potrudite se da izbjegnete tu zamku ili čulnu prepreku, emotivno čulnu prepreku, e to je moj omiljeni otac Rafaelu, znate, to on sad nosi darove. Ništa to, znate, nema toga, to ne smije da prođe u liturgiju. Mi možemo da se poštujemo, ali mora to biti duhovni nivo. Ne, vidite, braći se, ni ja vas, ni vi mene, niti bilo koga da poštujemo bez Hrista. Nema tu, to je idolo poklonstvo. To je jedna duševna močvara. I tu sva što može da živi. I žabe, i krokodili, i komarci, i svakakve biljke, i svakakva smrada da se, da se osjeća. Mora biti očišćen liturgijski prostor. I kad Gospod prolazi, mi mu sve predajemo Mi znamo da je to onaj koji je Lazar vaskrsao. Mi znamo da je to onaj pred kim demoni kleče. Mi znamo, pazite, kad kažem znamo, mi vjerujemo, ali ovdje govorimo o vjeri kao vrhunskom znanju. Biće to još veće znanje u onom carstvu, ali u ovom vremenu i prostoru vjera je najveće znanje. Znate, neuporedivo veće od onog što mi danas navikli smo da zovemo znanje, mnogo veće znanje, mnogo uzvišenije. To je svešteno stanje. Mi vjerujemo da je On taj. I On prolazi, a sve radi nas. I mi mu se predajemo. Svim svojim bićem, sami sebe, jedni druge i sav život svoj. Pazite, sav, sav, sav. Nemojte ništa da zadržite. Nemojte koja namija, znate, nemojte nešto da ostavite pod džepovima, to ću ja preko advokata, znate. Nemojte to. Ja sam to ostavio u socijalno, to će osiguravajuće društvo, to će tiketa, danas je dobar koeficijent, to će moji futbaleri da mi riješi, ili to će rulet, ili to će baba, vračara, ova, ona. Znate, nemojte to, to ne može, vidite. To je u crkvi nemoguće, ima da izletimo, znate kako? Ma ima zemlja da se otvori da nas proguta. Zato je liturgijski prostor prostor visokog napona. I sve smo više svjesni, braće i sestre, da nije mali rizik ulaziti u prostor crkve. Mi pod nekad možda zvučimo onako i znamo da to nosi, da kažem i tu stranu, možda onako malo previše strogo, znate, možda previše zahtjevno kad se radi posebno o svetom pričešću, ali posljedica svega toga jeste minimalna svijest, ona može biti još veća, o, o tome koliko je sve to uzvišeno, koliko je to veliko, koliko je to strašno i da se tim nema igre, da to jeste radi nas i radi našeg spasenja, ali da nema igre sa tim, a da ne smijemo da se igramo, evo da čujemo i time i zaključimo pouku svetog Teognasta, koji je znao mnogo više nego mi, mnogo više nego mnogi, mnogi drugi, jedan od e, tajnovidaca ili mistika svetog pravoslavlja, mada samo pravoslavlje ima zdravu mistiku. Svaki misticizam, to zapamtite, izvan crkve je demonsko poriva. Dakle, ono govori o tome da ako ima strah od smrti, nema ljubavi. Inače, da ima ljubavi, ti bi, kaže, žurio da odeš kod svog ljubljenog, smatrajući ništavnim i život i tijelo. Sve. A ne ono što, zašto se mi držimo. Sve bi to otkačili i predali se na to. Ne nasumice, nego sveštenim, liturgijskim koridorom. Duhom se izliju. To je smrt prije smrti. Odnosno, pa da, može, smrt prije smrti i vaskrsenje duše, odnosno uma i srca, prije vaskrsenja tijela. Svi svetitelji, braće i sestre, oni su već vaskrsli. To što su im tijela e, po raznim crkvama, u kivotima, oni su duhom već vaskrsli. Svjedočanstvo da jeste govori ona struja koja im mošti, znate, drži onako e, nabijenim onim blagodatnim naponom, znate. Pa kod mnogih ne možemo ni da priđemo kad hoćemo, znate. To je, to je to polje blagodatno To je polje carstva nebeskog. Ako si ti čedo ovoga carstva, ti tamo ili nerado ideš, ili uopšte ne ideš, ili uđeš, pa brzo izađeš, ili uđeš, pa padaš u nesvijest, pa se prevrćeš, pa pjenu bacaš. Ja? I to je polje carstva, to je osvešten prostor. Jedan je monak je bio poznat po svojoj pobornosti. Mnogi su ga po spoljašnjem izgledu smatrali časnim. Međutim, on je skriveno u srcu bio pohotan i skveran. U dubinama srca on se naslađivao grijehom, pohotom, duboko Srce je duboko, može čovjek u, da kažemo, u dubinama srca da, da živi potpuno, znate, skverno, a da s ima izgled pobožnosti. Ovaj primjer je mnogo važan, prije svega za nas sveštenike, ali i za sve vas, jer i mi sveštenici i vi pričešćujemo se istim tijelom i istom krvlju. Ja kao sveštenik, braći i sese, nemam tamo posebno pričešće za sveštenike. Posebno pričešće za vladike. Nema toga, braći i sese. I vidite, i mi i vi pričešćujemo se istim tijelom i krvom. E, obaveza naš, nas sveštenika i ono što nas podvaja od naroda jeste odgovornost naravno i blagoslov vršenja svete tajne, ali i odgovornost, ogromna odgovornost. E, tu mi nismo isti. Naravno, ne počasti. Čast sveštenička je čast sveštenička, to je to pripada činu, ali odgovornost je, braći i sestre, ogromna. Sveti oci su izbjegla, izbjegavali da prime sveštenički čin dogod su mogli. Znači, dogod su mogli bivajući svjesni te odgovornosti. Ovaj jeromonah imao je pukotinu u srcu i šta se desilo? Vršeći jednom božanstvenu i sveštenu liturgiju i došavši do heruvimske pjesme, dakle, u trenutku kad počinje veliki hod, i kad će početi sveštena, svešteno uznošenje, takozvano uznošenje, to je najsvetiji dio svete liturgije, on je po običaju savio vrat pred svetom trapezom i počeo da čita. Niko od vezanih tjelesnim pohotama i slastima nije dostojan da se približi i da služi tebi. To je početak svešničke molitve, dok se pjeva kerovimska pjesma. Svešnik savija glavu i izgovara tu molitvu. To je samo početak te molitve. Međutim, čim je izgovorio te riječi, niko od vezanih tjelesnim pohotama i slastima nije dostojan. To je izgovorio i pao mrtav. To, braćo i sestre, to je velika pouka, mistagoška pouka svima nama. Da vjerujemo da je u crkvi, u liturgiji prisutan Gospod Isus Hristos radi nas ljudi i radi našeg spasenja. Da On do nas nije došao ni avionom, da nije došao na bilo koji drugi način, nego onako kako je došao. Pazite, to govorim e, za nas ovdje u Budvi. On nije došao ovdje, mi služimo liturgiju, ali treba da znate kako je on došao do nas. Došao je onim putem koji mi danas u bogoslužbenom ciklusu krećemo. Mislimo na cvjetnu nedelju, odnosno strasnu sedmicu. Zato iskoristite ove dane i vi, a i mi. Krećući se kroz bogosluženje strastne sedmice, e, sa ciljem, nemojte da bude prazno, a mnogo puta je bilo prazno, pogrešno, a samim tim i besplodno i štetno, e, povezujte te događaje, jer to je način kako je Gospod došao do nas. Gdje? U svetoj liturgiji. Stradanje, sedmica stradanja, izdaje, hapšenje, pljuvanje, šibanje, zatvaranje, suđenje, ispitivanje, ismijavanje, Gecimanije, Golgota, to je straspeće, smrt, pazite kad kažemo stradanje, to su stradanje koja mi ne, mi ne možemo da pristupimo tim stradanjima, znate. To je tajna Boga čovjeka. Ono što je važno jeste da znamo da je sve, pazite, radi nas. Pa pratite to, to je mnogo važno. Sve se dešava radi nas. Njegova smrt i njegovo vaskrsenje, tridnevno. Pazite, sve je, velite baš, sestre, sve je radi nas, radi svakoga od vas pojedinačno. Ovo što će gospoda iznese, ovo što nosi, sve nosi radi mene lično, ja to treba tako da doživim, lično radi mene, i vi isto tako, I taj doživljaj, moj doživljaj, lični doživljaj, vaš doživljaj, odnosno tvoj, tvoj, tvoj Darko, lični doživljaj, on nas sjedinjuje. Ako nemamo tog doživljaja, mi, braći i sese, možemo da se sjedinjujemo samo varenjem, samo lancima, ali to nije mistično, duhovno i u Hristu jedinstvo, kako kažemo, Hristoljubivi rod naš, u Hristu bratstvo, u Hristu sestrinstvo, narod u Hristu, može da bude narod koji lično doživljava ono što Gospod lično prinosi i radi za njega. Kako ga spasava? A spasava ga stradanjem, spasava ga krstom, spasava ga smrću i vaskrsenjem A posle Vaskrsenja, vidjet ćete, i posle njegovog vaznesenja, i posle pedesetnice, duhom svetim, on je prisutan na svakoj svetoj liturgiji. I zato, pazite, proći će cvijeti, evo već prolaze, proći će i strasna sedmica, prošlo je, vaskrs, prošlo je, vaznesenje, pedesetnica, kako je naš stara Zakarije mjerio vrijeme, Nova godina ili Božić, a evo ti Vaskrs, prođe ljeto, uspenje i eto Božić. To je, pazite, to je pravo mjerenje vremena. To, to, to je gotovo, znate. Ali vidite, na svakoj svetoj liturgiji mi imamo te događaje, možemo da ih obnavljamo. Ne samo da ih obnavljamo u panču, e, eno ga, to je sad, evo ga izlazi, evo ga, evo ga, evo ga, e, to je to. Ne to, mirno, molitveno da proživljavamo evo ulazak u Jerusalim, evo stradanje, evo raspeće, evo, evo groba, evo ga zapečaćen u grobu, evo vaskrsenje. Znate, sa strahom Božijim, vjerom i ljubavim pristupite, znate, vaskrsenje, gotovo je. Smrt je satrvena, carstvo otvoreno, pazite, sve tu, pazite, kod nas, u Budvi. I na izvolite, priđite, okusite i vidite da sam ja gospod. Blagosloven koji dolazi u ime gospodnje, Bog je gospod i javi se nama. Znate? To je poplava života, znate, izlivanje života. Na svakoj svetoj liturgiji. Ali, ponavljamo, kako je gospod došao do nas, to nemojmo da zaboravimo. Došao je kroz strasnu sedmicu, došao je prolazeći kroz takozvanu ulicu bole, stradanja. Danas u Jerusalimu, već od sutra, počeće poklonici da idu baš onim putem kuda je Gospod prolazio. A tako i mi, da se sjećamo kako je došao do nas. Jer ako se toga budemo sjećali, imat ćemo uvijek tu krsto vaskrsnu atmosferu u duši, u zajednici, E onda će liturgija da nam bude, braće i sestre, zaista i projava i objava carstva nebeskoga. I svaki put, to može biti radni dan, a da ne kažem praznični, mi ćemo imati taj blagoslov da osjetimo život. Ne život koji je u nama i ta borba da ga isijedimo, nego život koji je Gospod donio da ga imamo i da ga imamo u izobilju. Zato budimo pažljivi, pratimo pogotovo strasnu sedmicu jer je izuzetno poučna, izuzetno poučna i sva je da poučava da bismo kasnije čitav godišnji krug proveli uz Božju pomoć na neophodnom liturgijskom nivou, a sve ushodeći iz znanja u znanje, iz sile u silu, iz svjetlosti u još veća ozarenja, kroz život, žudeći za smrću, daj Bože, kao što Sveti Tel nas predlaže, jer žudnja za smrću je potvrda ljubavi prema Vaskrslome, Gospodu našem Isusu Hristu, kome sa Otcem i Duhom neka je blagodarnost u vjekove vjekova.